yahudiylar bilan ahdinoma tuzish payg'ambar alayhissalom madinaga hijrat qilib kelib musulmonlar orasida e'tiqodiy va siyosiy birlik ham ijtimoiy tartib o'rnatish orqali bu yangi islomiy jamiyatning asosini mukammallab olgandan keyin g'ayri musulmon xalqlar bilan bo'lgan siyosiy va ijtimoiy aloqalarni radga silish qaroriga keldi uningdan maqsad madina va uning atrofidagi rayonlarda inoq qo'shindorchilik munosabati o'rnatish orqali tinchlikni ishga oshirib islomiy davlatning puxta asosini turg'izish shundoqla butkul insoniyat uchun bexatar tinch baxt saodatlik illiq turmush muhiti yaratishdan iborat edi rasululloh bu haqda shundoq kan qo'rsoq shundoq yo'l qo'yish siyosatini yo'lga qo'ydiki ig'ir taassubiyat va chekidan oshirib jazolash shuori bilan to'shib ketgan ashu jahonda undoq dono siyosat hargiz tepilmaydi g'ayri musulmonlardan madinaga eng yaqin joyda o'ltiroqlashganlar yahudiylar edi garchi ular musulmonlarga yoshirin o'chpanlik saqlab yurayotgan bo'lsimi lekin ulardan hozirgacha hech qanday qarshilik yoki amaliy dushmanlashish alomatlari ko'rinmadi shunga rasululloh ular bilan diniy e'tiqod va mol mulk ig'dorchilik jihatda mutlaq erkinlik berilgan mundoq bir kelishim imzoladi bu kelishim kamsitish nohaqchilik va huquqdan mahrum qilish besim ishiltish qatorliqlardan tamoman xoli bo'ldi bu kelishim musulmonlar orasida tuzilgan ahdinomi qatorida imzolanib yo'lga qo'yildi bu kelishim nomining moddalari tuvandikilar edi birinchi bani af yahudiylari mo'min musulmonlar bilan butun bir gavda yahudiylarning diniy e'tiqod erkinligi bo'ladi musulmonlar ularni kamsitmaydi ularning egi chaqilari va hayotining bexatarligiga cho'qim kafolatlantiriladi Bani Avf Yahudiylardan boshqa Yahudiylarmi mushu bo'yicha o'zining huquq va majburiyatlarini ado qiladi. Ikkinchi, Yahudiylarmi, musulmonlarmi o'z kuchiga tayinib ish ko'radi. Alvon seliq qo'yilmaydi. Uchinchi, mushu kelishimga qo'l qo'yg'ich taraflar bir-birining dushmanlariga o'rtaq qarshi turdi. To'rtinchi, Yahudiylar bilan musulmonlar bir-biriga samimiy sodiq bo'ladi. Gunoh sodir qilmaslik sharti bilan o'zaro xayrixohlik qilishsa bo'ladi. 5. har qanday bir shaxsning o'zining ittifoqdashiga osiylik qilishiga ruxsat qilinmaydi 6. qaysi taraf zulmga uchrasa yordam berildi 7. mo'min musulmonlar urush holatida turdi ekan yahudiylar cho'qim musulmonlar bilan bir tarafda turdi 8. mushu kelishimning hurmati uchun yasrab tavaliki haromdir ya'ni nohaq qon to'kish bulongchilik qaroqchilik bosqinchilik gul giyo dal daraxt va ommaviy aslahalarga buzg'unchilik qilish qatorliqlar go'yo makkada harom bo'lgandek madinadami harom bo'ladi madinaning ikkinchi haram deb atalishi mushurundan bo'lgan to'qqizinchi kelishimga imzo qo'ygan har qaysi taraf a'zolari o'ttirisida yuz bergan har qandoq voqea yoki jidal mojro ixtiloflar olloh va allohning payg'ambari muhammad alayhissalomning bir taraf qilishiga sunildi o'ninchi imzo qo'yg'uchi har qaysi taraf a'zolari quraysh va uning ittifoqdoshlariga panolik bermaydi o'n birinchi yasrab ya'ni madinani qo'g'dash uchun har qaysi taraf o'rtaq kuch chiqirdi hammaylan o'z tavalliki o'z rayonni qo'g'dash majburiyatini ado qiladi o'n ikkinchi kelishimnoma moddalari zolimning zulmidan yoki gunohkor osiyning bexastahligi tufaylidan amaldan qoldirilmaydi mana bu kelishimnomaning imzolanishi bilan madina va uning atrofi rayonlari birlikka kelgan mustaqil bir davlatga aylandi madina shahri davlatning poytaxti rasululloh bu davlatning raisligiga saylandi agar mushundoq atash to'g'ri bo'lsa hokimiyat va huquqni musulmonlar egalladi buning bilan madina islom davlatining haqiqiy poytaxtiga aylandi keyincha rayonchiligi va bexatarlik doirasini kengaytirish uchun rasululloh amaliy shart sharoitga biqib atrofdagi yana boshqa qabilalar bilanmi mushuningga o'xshash tinchlik va bexatarlik kelishimlarini imzoladi uning tafsiloti keyincha uchraydi qonliq to'qinish hijratdan keyin quraysh doiralarining musulmonlarga qarshi ig'vogarchilik urush qo'zg'alganligi va munofiq abdulloh ibn ubay bilan yoshirin aloqalashganligi oldingi boblarda biz makka mushriklarining musulmonlarga solgan zulmlarini va fojiali qiynashlarini bo'libmi ularning hijrat mazgilida musulmonlar qilmagan vahshiyliklar qolmaganligini buning uchun ularmi o'ltirilishga va mol mulki musodir qilinishga haq ekanligini qayd qilib o'tgan edik lekin ular buninglik bilan as hushini yig'ib olib tajovuzchilik harakatlarini to'xtatmasdan balki musulmonlarning ularning boshqurish doirasidan chiqib ketganligiga va o'zlari uchun madinada bexatar tinch makon tepib olganligiga chidamay ketdi shunga ular abdulloh ibn ubayga va uning mushrik tayanchilarga xat yezib ochiqdan ochiq sizlar bizning hiliqi odamimizga o'rin beribsizlar alloh bilan qasamki sizlar uni o'zinglar jazolab bir taraf qilib yoki yurtinglardan qo'g'lab chiqarmasanglar biz umumiyuzlik qo'zg'ilib chiqib erlaringlarni o'ltirmiz ayollaringlarni xotin qilamiz dedi Bu xatning yetib kelishi bilan Abdullah ibn Ubay Makkalik qadinaslarining farmonini bejo keltirmoqchi bo'ldi. Chunki u Rasulullohni bo'lg'usi podshohlik taxtimni tortib oldi deb og'irinib yuribdi. Abdurrahman ibn Ka'b mundoq deydi. Bu xat Abdullah ibn Ubay va uning butparast sabdoshlarining qo'liga tekkan hamon ular to'planib Rasulullohga qarshi urush qo'zg'ash qaroriga keldi. payg'ambar alayhissalom buni anglab darhol ular bilan uchrashdi va ularga qorayishliklarning dabdaba aybisi sizlarni cho'chitib o'tibdi. Ular sizlarga hozir o'z qo'linglar bilan o'zinglarga salmoqchi bo'lgan ziyondan cho'ng ziyon sala Sizlar hozir o'z pushtonglar va o'z qavm qirindishinglar bilan urushmoqchi bo'lyapsizlar, dedi. Ular Rasulullohning bu gapini anglab, ostog'ini tarab ketishdi. Abdullah ibn ubay öz odamlarining kun sayin hidoyat tepib musulmonlar sepiga qo'shilib ketayotganligini ko'rib rasululloh bilan urushish niyatidan yongan mu, lekin uning yuragi yanala qurayshitlarning yuragi bilan tang so'qatdi shunga u fursat topsila musulmonlar bilan mushriklar o'ttirisiga sovuqchilik silib vaqa paydo qilishga urinatdi va buzg'unchilik harakatlari uchun yahudiylarni o'z biqiniga qisib olgan edi lekin rasulullohning ashu dono tadbirlari ularning yomonlik o'tlariga sovuq suv sepib qaynagan qozonlarni to'xtatib qo'yyotdi musulmonlarni baytullohni tavob qilishdan cheklash e'loni mushu vaqadan ozg'inidan keyin saad ibn muoz umr qilish uchun makkaga keldi va makkada umayya ibn halafning uyiga tushib uningga manga xilvat bir vaqtni tanlab qarab tursam man kabini tavob qilib olsam dedi Шуңа у сәәтне кечке якын бер вакытта хәрәмгә элеп чыкты. Ләкин агырыктан качып өлемгә юлыкты дигәндәк, улар Әбу Җәһилгә учрап калды. Абу Җәһил Умайядан: "Эй Абу Сафан, яныңдагы бу ким?" дип сораган иде. Умайя: "Бу Сәәт, Ясриблек достым" dedi. Бу çağda Абу Jahl Sa'adga: "Acaba sen Mekke'de hatırcam ayrılıp yürüysin ha. Halbuki senler dini kaşkullarını aranlarga texi ularga yordam bermoqchi va ularni qo'llab quvvatmoqchi bo'lyapsizlar ogoh bo'lish samanga silib qo'yayki navoda san abu saffon bilan birga bo'lmagan bo'lsang qasam qilamanki hargiz sog' salomat qaytolmayding dedi saat unga javob berib o'nlik to'lab ey kishi manmu esingga silib qo'yay agar san meni bu ishdan to'sadigan bo'lsang qasam qilamanki man sening buningdinmi ajallik narsangni madinadan o'tib shamg'a boradigan tijorat yo'lingni to'siman dedi qurayishlar muhajirlarga yana tahdid soldi shuningdan keyin qurayish taraf musulmonlarga yana xat yozib, sizlar yasrabga kelib oldik deb mag'rurlanmanglar biz yaqinda shu tarafga qo'shin tortib berib sizlarni yo'qitamiz va uy aram bog' varallaringlarni ko'ydirib kul qilib yutamiz dedi bularning hammasi quruq ayva yoki tahdid selib qo'yishla emas edi rasululloh qurayishlarning to'xtamay suiqasd planlayotganligini va niyatini buzayotganligini to'yib turardi Шуңа у нәтчелеген кечеләрне bedor yoki муафизат ostida o'tkazdi. İmam Müslim Sahihul Müslimdə Aişə rəziyallahu anha-dan naql qılıb aytdı ki, Rasulullah Mədinəyə gələn dəstəbki keçilərini uxlamay ötküzdü. U kaşki sahabelərdən salih bir kişi məni bugun keçi muhafizət qılğan bolsa, dedi. Aişə mündəq deydi. Biz şu gəplərni qılışıb oltıratdıq. Sırtda qural yaroqning ovozi anglandi. Rasululloh kim bu? degan edi sirtdan saad ibn abu vaqqos degan ovoz anglandi rasululloh uningga nima deb kelding devdi saad ey rasululloh sendin ansirab dilim boshqachilik xavfsirab qoldi shunga bugun seni muhofizat qilay deb keldim devdi rasululloh uningga xayrilik duo qildi va oromida uxlab oldi bu xil muhofizat qilish va qo'g'dash ayrim kechalarda bo'lmasdan balki uzildirmay davomlashayotgan edi oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda mundoq deyiladi rasululloh kechalari davomli quvtilatdi toki alloh seni kishilarning suyqasidan saqlaydi qur'oni karim sura maida 67 yettinchi oyatning bir qismi nozil bo'lgandan keyin rasululloh chidirdan beshini chiqarib ey haloyiq aytinglar olloh meni o'z himoyasida saqlamoqchi bo'ldi dedi bu xil xavf va andisha rasululloh bilanla cheklanmadi balki hamma musulmonlar ansizlik va vahima ichida kun o'tkazdi ubay ibn kab roziyallohu anhu rivoyat qilib rasululloh va uning sahobalari madinaga kelib ansorlar ularni orsiq ilib joy bergandan keyin butun arablar bir yoqidan bosh bir yondan qo'l chiqirib ularga qarshi turdi hatto ular shu mazgillarda o'ltirsimi qo'psimi qurol yaroqdan ayrilmaydi dedi zulmga qarshi urush qilishga ijozat qilinishi musulmonlarning madinadagi mavjudiyatiga ig'ir tahdidlar kelayotgan va qurayishlar zumigarlik va zo'ravonlik paylidan yonmayotgan ashu paytda alloh musulmonlarga zulmga qarshi kurash qilishga ruxsat qildi lekin uni farz qilib bekitmadi aytdiki majburiy urush tengilganlarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi alloh ularga yordam berishga albatta qodirdir qur'oni karim 22 ikkinchi sura 39 oyatning bir qismi mazkur oyatda qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilinishining sababi faqat noto'g'ri ish harakatlarni cheklash va allohning shariat ahkomlarini odil ijro qilishni maqsad qilish kerak degan mazmundagi oyatlar qatoridan nozil qilindi alloh aytdiki allohning yordamiga erishishga haqli bo'lganlar shundoq kishilarki agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak namozni ado qiladi zakot beradi yaxshi ishlarga buyuriydi yomon ishlardan to'suydi qur'oni karim 22 ikkinchi sura 41 birinchi oyat shunisi aniqki qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilish haqidagi oyat cho'qim madinada nozil bo'lgan hargizmu makkada nozil bo'lgan emas lekin nozil bo'lgan aniq vaqt soatini olmaymiz xolos har holda zulmga qarshi urush qilishga ruxsat qilindi albatta Bundaq sharoitda Quraysh doiralarining siyosiy va iqtisodiy kuchi ularning ko'ranglishi va tajovuz qilishiga asos sabab bo'layotgan bo'lg'achqa, musulmonlar Qurayshlar Makkadan Shamga qatnaydigan tijorat yo'lini uzib tashlashi eng oqilona tadbir bo'ladi. Shunga payg'ambar alayhisalom bu yo'llarni qamal qilish uchun mundaq ikki xil tadbir qo'llandi. Biri, mushu yo'l bo'yiga joylashgan va yoki Madina bilan mushu yo'l orliqida o'ltiraqlashgan qabilalar bilan ittifoqdoshlik kelishimi yoki o'zaro tajovuz qilishmaslik ahdnomasi o'rnatdi biz yuqorida rasulullohning yahudiylar bilan tinchlik ahdnomasi tuzganligini aytgan edik shuningdek u yana lashkariy yurishlarga tutish qilishdan avval juhayna qabilasi bilan ittifoqdoshlik ahdnomasi va o'zaro tajovuz qilishmaslik ahdnomasi imzoladi ularning yurti madinadan uch kunlik yiroqlikqa joylashgan edi u yana keyingi harbiy yurishlar jarayonida bir qancha kelishimnoma imzoladi uning tafsiloti keyin bayon qilindi ikkinchisi mushu yo'l bo'yida orqama orqa qo'shin avatib chorlashni kuchaytdi badr urushining oldidagi g'azotlar va avatilgan qo'shinlar zulmga qarshi urush qilishga ruxsat qilingandan keyin musulmonlar orasida mazkur ikki lohiyani o'rindash uchun harbiy faoliyatlar boshlanib ketdi ular hozirgi zamondagi charlab kuzatish faoliyatlariga o'xshash bir turlik harbiy harakatlarni elib bordi Buningdan maqsad biz ko'rsatib o'tganimizdek Makka, Sham asosliq yo'lini kuzatish va Madina atrofidagi cho'ng kichik yo'llar va Madinadan Makkaga boradigan yo'llarning jug'rofiylik yo'linishini tonib olish va mushu yo'l bo'ylariga joylashgan qabilalar bilan munosabatlik ahdnomalarni o'rnatish edi. Shuningdek, Yasrib, ya'ni Madina mushriklari va yahudiylarga hamda shu atrofdagi qaroqchi badaviylarga endi musulmonlarning harbiy kuchi bor bo'ldi. koni zaifliqidan qutuldi deganni uqtirib qo'yish va quraysh doirlarini g'aflat uyqusida xo'rak tortib yetaverishidan mug'abbarlik masligida daldangshib ming'ayverishning yomon oqibatidan ogohlantirib qo'yish edi shundoq qilganda ular o'zlarining iqtisodining va turmush yo'llarining cho'ng xavf xatarga yo'liqadiganligini his qilishib tinchlikqa moyil bo'lishi va musulmonlarning mahallasiga besib kirib urushishdan baytullohni tavob qilishdan cheklashdan hamda makkadagi ojiz musulmonlarga zulm solishdan to'xtishi mumkin edi toki shu chog'da andin musulmonlarmi bu orolning hamma yerida allohning elchiligini yetkazishda erkin azodi bo'lolaydi tuanda mushu maqsadda avatilgan qo'shinlarning ahvolini qisqacha tunishtiramiz birinchi sayful bahriy qo'shini hijriyning birinchi yili ramazon oyida milodiya 623 yili 4 oyda rasululloh maxsus muhojirlardan tashkillangan 30 kishilik qo'shinga hamzi ibn muttalibni amr qilib Qurayshlarning shamdan kelayotgan bir tijorat karminni to'sishga avatdi karvonda abu jahl ibn isham boshchiligida 300 odam bor edi Qo'shun is tavalikidan sayful Bahri degan joyga yetib berib karvon bilan uchrashdi va har ikki taraf sap tortib jangga tayyor bo'lganda majdi ibn amri u har ikkala tarafning ittifoqdoshi bo'lish sifati bilan orqa tushib ularni urushdan to'sib qoldi hamzi boshchiligidagi bu qo'shinning alami rasululloh o'z qo'li bilan qadg'an tunji alam bo'lib rangi oq edi uni abu mirsad kanaz ibn husayn g'annaviy ko'targan ikkinchi robi qo'shuni hijriyning birinchi yili shavvol egi milodiya 623 yili 4 oyda rasululloh ubayda ibn haris ibn mutallibni muhojirlardan tashkillangan 60 kishilik otliq qo'shinga bosh qilib batni robig degan joyga avatdi abu ubayda batni robig'da abu sufyan bilan uchrashdi u 200 odam bilan birga edi u ikki taraf yiroqdan kuch ko'rsatib ancha muncha o'q etishdi amaliy jang bo'lmadi Bu qitim harakatda mushriklar qo'shunidan ikki kishi, ya'ni Miqdod ibn Amri Burhoni bilan Utba ibn g'azvon Mazniylar musulmonlar sepiga qo'shilib oldi. Ular xeli burun musulmon bo'lgan bo'lib, bu qitim ular mushriklar bilan billa musulmonlar tarafga o'tib olish amalini izlab chiqqan edi. Ubaydining ilmimi mo ranglik bo'lib, uni mutallib jamoatidan Mistah ibn Usasa ko'tirgan. 3. Qaror qo'shuni hijriyning 1-yili Zulqada milodiya 623 yili 5 oyda rasululloh said ibn abu Waqqas boshchiligida 20 kishilik otliq qo'shinni qurayishlarning bir karvonini to'sishga avatdi va saatga Xarordan o'tib ketmaslikni alohida topildi Qo'shun ulog'liq va piyodalik yo'lga chiqib kunduzi yoshirinib kechasi yo'l yurib 5 kuni saharda Xarorga yetib bordi ular әтіс atigini karvonning bu yerdan oldingi kuni o'tib ketganligidan xabar topdi saatning alimi mo oq rangda bo'lib miqdod ibn amri ko'tirgan edi to'rtinchi abva yoki vaddon g'azati. hijriyning ikkinchi yili safar iyi milodiya 623 yili avgust oyida rasululloh madinada o'z o'rniga saad ibn ubadini qoldirib maxsus muhojirlardan tashkillangan 70 kishilik qo'shin bilan qurayishlarning bir karvonini to'sish uchun chiqdi hatto vaddon degan yergacha bordi bu qatimmi urush bo'lmadi bu g'azatda rasululloh Әмір ибн Мәхши әл-Зәмәри белән итбақташлық келішімі имзалады. Әмір шу чағда Бәни Зәмрә қабилісінің башлығы еді. Келішім намының толық тексті төвендікче. Bu Allohning payg'ambari Muhammadning Bani Zamra xalqiga yozib bergan putuk namusidir. Bani Zamra xalqi Allohning diniga qarshi harakat qilmasalar, Supa dengizi eqib tursalar, ularning mol-mulki va hayotining bexatarligi to'liq kafolatga ega qilindi. Dushmaniga qarshi yordam beriladi. va payg'ambar alayhissalomni ularni yordamga chaqirsa ular chaqiriqqa ovoz qo'shidi vassalom mana bu rasululloh ilib borgan tunji g'azot bo'lib madinadan yo'lga chiqib 15 beshinchi kuni qaytib kelgan alamning rangi yanala oq bo'lib hamzi ibn abdul muttalib ko'targan edi beshinchi bavat g'aziti hijriyning ikkinchi yili robbiyul avval iyi milodiya 623 yili 9 oyda rasululloh sahobalardan 200 kishini agashtirib Qurayshlarning bir karvinini to'sish uchun chiqdi karvonda umayya ibn Khalaf jumahi va yana yuzdak odam va mol hisobida 2500 tugi bor edi rasululloh qo'shin bilan rizvo tavalikidan bavat degan yergacha yetib bordi ammo ularni uchratolmadi u bu qatim madinada o'z o'rniga Sa'd ibn maozni qoldirdi va oq ranglik alamni Sa'd ibn Abu Waqqasga tutqizgan edi. 6. Safvon g'aziti. Hijriyaning 2 yili Rabbiyul avvalda. Milodiya 623-yili 9-oy. Koruz ibn Jabiril Fihri mushriklardan bir qancha qaroqchi bilan Madina boyligiga hujum qilib, bir bo'lak chorva va qo'y to'gilarini bulab ketdi. Rasululloh buningdan xabar topgandan keyin sahobalardan 70 kishi bilan uni qo'g'lashga atlandi. hatto badr tavallikidan saffon degan yergacha qo'g'lab bordi lekin u koruz va uning odamlarini qo'lga tushirolmay qaytib keldi bu g'azat birinchi badr g'azati deb ataladi bu qitimgi g'azatda madinada o'z o'rniga zayd ibn harisni qoldirib qo'ydi va alamning rangi oq bo'lib ali ibn abu tolibni tutqizgan edi yettinchi ushayra g'azati shu yili jumadul avval yoki jumadul uxro milodiya 623 yili 11 oy yoki 12 oyda rasululloh muhojirlardan tashkillangan 150 yoki 200 kishi bilan 30 tugiga navbatlashib minib qurayishlarning shamg'a mang'an bir karvinni to'sishga otlandi chiqish yoki chiqmaslikni musulmonlarning ixtiyorida qo'ydi rasululloh karvonning nurg'un mollarini ilib makkadan yo'lga chiqqanligi to'g'risida ma'lumot topshirib olgan edi shunga u jiddiy yo'l yurib zil ushayra degan yerga yetib bordi lekin karvonning bir qancha kun ilgari bu yerdan o'tib ketganligi ma'lum bo'ldi mana bu karvon keyin shamdan qaytib kelishida rasululloh oldini to'sish uchun chiqib cho'ng badirg'azini keltirib chiqargan karvondir ibn ishoqning rivoyatida rasululloh jumadil ulaning oxirlari yo'lga chiqib jumadil uxroning boshlari qaytib kelgan deyiladi ehtimol bu tarixshunoslarning mushu g'azatning vaqtini bekitishdagi qarashning o'xshamasligi bo'lsa kerak bu g'azatda rasululloh bani mudlaj qabilasi va ularning ittifoqdoshlari bo'lgan bani zamza qabilalari bilan o'zaro tajovuz qilishmaslik kelishimi imzoladi o'z o'rniga madinada abu salima ibn abdul asadni qoldirgan edi bu g'azatdagi alammu oqranglik bo'lib hamzi ibn abdul muttalib ko'targan edi sakkizinchi nahla qo'shuni hijriyning ikkinchi yili rajab oyi milodiya olti yuz yigirma to'rtinchi yili birinchi oyga to'g'ri keladi rasululloh abdulloh ibn jashni muhojirlardan 12 kishi bilan nahla degan joyga avatdi ular har ikki kishi bir tugiga navbatlashib minib mangdi rasululloh abdullohga bir poch xat yozib tutqizib saq ikki kun yo'l yurgandan keyin ondin ichib ko'rib shu bo'yicha ish ko'rishga buyurgan edi abdulloh otlanib ikki kundan keyin xatni ichib o'qidi xatda mundoq deyilgan bu xetimni o'qigan bo'lsangiz siz yana to'xtamay minib Taif bilan Makka o'ttirsidagi Nahla degan yerga berib tushun. U yerda Qurayshlarning karvinini kuzating va bizga bu to'g'riliq ma'lumot yetkazing. Vassalom. Abdullah xatni o'qib, bo'ladi. Farmon bardarmiz, dedi va hamrohlarga Rasulullohning farmonini uqtirib, ammo men cho'qim barman, biroq sizlarni majburlamayman, dedi. Shuning bilan ularning hammasi bordigan bo'ldi. lekin yo'l davomida said ibn abu vaqqos bilan utba ibn g'azvon navbatlashib mingan tugisini yuttirib qo'yib ikkalan ashu tugini izlab qo'shindan kechikib ayrilib qoldi abdulloh ibn jash hamrohlar bilan to'xtamay yo'l yurib oxiri nahla degan joyga kelib tushdi shu asnoda bu yerdan qurayishlarning quruq uzum ochliq va tijorat mollari qochlangan bir karvon o'tdi karvonda amri ibn al hazzami abdulloh ibn mug'iraning ikki o'g'li Osman va Navfal va Bani Mug'ira jamoatining xizmatchi quli Hakim ibn Kaysanlar bor edi. Musulmonlar maslahatlashib bundoq deyishdi. Bugun urush harom qilingan Rajab oyining oxirgi kuni. Ularga tegish qilsak, harom oyining hurmatini buzgan bo'lamiz. Agar qo'yib atsak, ular bugun kecha haram zaminiga kirib oladi. Ular shundoq deyishib, oxir qo'l selish qaroriga keldida, birsi Uqya bilan Amir ibn Hazmni etib o'ldirdi va Osman bilan Hakimni asir oldi. navfal qochib ketdi ondin karvondagi barliq mol mulk va ikki asirni haydab madinaga elib keldi ular bu g'animatdan beshdan birini ayrishdi bu islom dini parlagandan buyonqi tunji qitim beshdan biri ayrilgan g'animat tunji o'ltirilgan maqtul va tunji asir ilingan asirlar bo'lib qoldi payg'ambar alayhissalom qo'shinning bu tariqada harakat qo'llanganligidan norozi bo'ldi va man sizlarni harom oylarda urush qilishga buyurmagan edimmi deb koyidi va elib kelingan mol va asirlarni tasarruf qilishdan to'xtatib qo'ydi mushriklar bu vaqadan keyin musulmonlarni olloh harom qilgan kunlarning hurmatini dafsani qildi deb jamoat fikr to'plashga bir o'pdan fursat topdi va bu haqda har xil so'z cho'chaklarni tarqatdi oxir allohni dargohidan vahiy nozil bo'lib mushriklarning qilgan askiliklarning musulmonlar sodir qilgan savallikka qaraganda xarakteri ig'ir oqibati yomon qilmish ekanligini muayyanlashtirib heliqi fitni ig'vo o'sak so'zlarga kaskin radiya berdi ey muhammad ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdu deb so'raydi aytqinki bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir allohning yo'lidan to'sish allohga kufrlik qilish masjidi haromda ibodat qilishni to'sish va masjidi haromdagi aholini haydab chiqarish allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir fitna ya'ni mo'minlarga ziyonkashlik qilish odam o'ltirishdan qattiq gunohdir qur'oni karim sura baqara 217 oyatning bir qismi bu oyat mushriklar islom qo'shunining harbiy istilo haqida tarqatgan har xil fitna fasod ig'volarining o'rinsiz ekanligini jakorladi chunki ashu muqaddas harom qilingan oylarning izzat hurmati mushriklarning islom diniga qarshi kurash qilishi va uning ahlini xolanch azoblab qiynashlari bilan allaqachon dafsanni qilinib bo'lgan edi ular musulmonlar ashu harom qilingan muqaddas oy kunlarda va markaz zimnida turayotgan chog'dala musulmonlarning mol mulkini talon taroj qilishni va payg'ambarni yoshirin o'ltirishni qaror qilmadimi bu haramning hurmatini dafsan qilganlik bo'lmay nima ajiba amdi birdilla u harom qilingan zamin va oylarning hurmati va muqaddas izzat obro'y asli kelib qoptig'i uningga daxl tarif yetkazish eng cho'ng gunoh va qabiy jinoyat bo'lib qoptig'i shak shubhisizki mushriklarning hadab kuchab davron silayotgan hilqi ig'volari to'limi bema'nilik va yuzsizlikdan o'zga ish emas edi xo'sh shuningdan keyin rasululloh hilqi ikki asrni qo'yibatdi va maqtulning egi chaqillariga diyat to'lab berdi mana bular badr urushidan ilgirki qo'shin avatish harakatlari va ilib berilgan g'azotlarni hech qaysisida musulmonlar tarafidan yiroqdan aybi ko'rsatib ogohlantirish berishdan boshqa mushriklarning mollarini bulab musodira qilib elish va erlarini o'ltirib asir elish hodisasi sodir bo'lmadi nahli vaqasi bo'lsa mushriklar jabir ibn fehriy boshchiligida madinaga hujum qilib bulang talon qilgandan keyin ondan shuningga qarta ozroq tekkizib qo'yish bo'ldi xolos demak mushriklar ilgari keyin bo'lib nurg'un qabiy askiliklarni qilgandan sirt yana bu qatim mushtni dastlab otgan bo'lg'achqa shuningga qarta muvaffaq tadbir qo'llanmay bo'lmadi abdulla ibn jash qo'shinida yuz bergan vaqadan keyin mushriklarning g'am andishisi amaliy xavfga aylandi ularning ko'z oldida cho'ng bir xatar ko'dangisi planlashga boshladi va ular yuz berish ehtimolligidan qo'rqib turayotgan ish haqiqatan yuz berdi ular buningdan madina tarafni uxlab yotmaganligini ularning intayin sagaklik bilan o'zlarining harakat devishlarini to'yib turayotganligini va taxminan 300 kilometrda kargichi bostirib kelib ularning odamlarini o'ltirib mollarni musodir qilib yana omon eson qaytib kelaligidek darajada jasoratga ega bo'lib qolganligini bilib olishdi va o'zlarining sham bilan bo'ladigan savdo tijoratining davomli xavfga uchraydiganligini jazmlashtirib olishdi lekin ular mug'ambar mushtumzo'rlikdan o'shini yig'ib tinch ittifoq va o'zaro e'tirof qilish asosida yo'l tutmadi balki texmadidin ichib o'chmanlik va adovat o'tida to'lg'inishga boshladi hatto ularning katovash amaldorlari burun musulmonlarni o'z mahallasiga berib qirib tashlaymiz degan tahdid shuorini amdilikda amaliyotda o'rinlash qaroriga kelishdi mana bu ko'ranglik ularni oxiri badrga so'rab chiqqan edi ammo abdulla ibn jash qo'shuni vaqasidan keyin yana hijriyning ikkinchi yili ramzon oyida alloh musulmonlarga jihod qilishni farz qilib bekitdi va mushu haqda ro'shan oyatlar nosil qilindi sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi alloh yo'lida jihod qilinglar tajovuz qilmanglar tajovuz qilg'uvchilarni alloh haqiqatan do'st tutmaydi ularni ya'ni mushriklarni haramda bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin uruş haram qilingan oylarda bo'lsin uchratgan yerda o'ltiringlar sizlarni yurtinglardan chiqarayotgandek sizlarni ularni yurtidan chiqarib yetinglar ziyonkashlik qilish urushdanmi yomondir toki ular o'zlari urush ochmoqcha masjidi harom atrofida ular bilan urush qilmanglar agar ular masjidi harom atrofida o'zlari urush ochsa ularni o'ltirayveringlar kofirlarning jazosi shundoq bo'ladi agar ular urushni to'xtatsa sizlarni urushdan qo'l yig'inglar Allah tavba qilguvchilarga haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Toki ziyonkashlik tugagan va Allohning dini yo'lga qo'yilganiga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qilg'uvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. Qur'oni Karim Sura Baqara 190-oyatdan 193-oyatgacha. Bu oyatlar nozil bo'lib, uzun o'tmay Alloh yana boshqacha uslubda oyat nozil qilib, jihad qilish yo'llarini o'rgatdi. va jihodga targ'ib qildi hamda jihodga oid ba'zi ahkomlarni bayon qildi sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chig'inlarda ularni o'ldiringlar sizlar ularni qirib mag'lub qilib ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chog'da ularni o'ldirishdan to'xtab ularni asir qilinglar ondin ularni ehson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar toki urush o'zining eg'ir yukini tashlaganga qadar ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana mushundoqdir agar alloh xohlasa albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar ularni jazolagan bo'libdi lekin alloh ba'zinglarni ba'zinglar bilan sinash uchun ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi allohning yo'lida o'ldirilganlarni ya'ni shahidlarning amallarini alloh bekor qilib o'tmaydi alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi olloh ularni jannatga kirgizdi olloh uni ularga tunutdi ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla bildi ey mo'minlar sizlar ollohga ya'ni allohning diniga yordam bersanglar olloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam beradi qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qildi qur'oni karim qirq yettinchi sura to'rtinchi oyatdan yettinchi oyatlargacha shuningdan keyin alloh urush parmonini anglasa qo'rqib yuragi ig'ib rangi ro'yi totirib ketadigan qo'rqinchoq notavon yarmaslarni ayblab mundoq dedi mo'minlar jihodni talab qilish yuzidan nemishqa jihodga amr qilingan birab sura nozil qilinmadi deydi jihod zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarda kasal borlar ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib oylanib ketgan odamdek qaravatganligini ko'rsatdi ey muhammad ularning sanga itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi urush qaror qilingan chog'da ular allohga sodiq bo'lishsa albatta ular uchun yaxshi edi qur'oni karim 47 sura 20 va 21 oyatlar jihodning farz qilinishi va uningga targ'ib qilish hamda jihod qilish uchun har taraflama tayyorlik berishga parvon tushirish ayni chaqdagi vaziyatning jiddiy taqozosi edi navoda shu chog'da vaziyatni to'g'ri mo'lcharlayoladigan odatdagi bir harbiy qo'mondan mas'ul bo'layotgan ish bo'lsimu albatta qo'shinni darhol tartibga solib yuz berish ehtimoli bo'lgan voqealarga qarta tezdin inkos qaytarish holatida turishga buyruq tushirar edi albatta mana hozir vaziyat haq bilan nohaq o'tirsidiki qonliq to'qinishni taqozo qilayotgan paytda hammini bilguchi buyuk alloh subhanahu va taolo qandoqmi jihatga farmon tushirmay qolsin uning ustiga abdulla ibn jash qo'shini vaqasi mushriklarning hayvisini yerga urib ularning zardisini qaynatayotgan va ularni puti ko'ygan to'qidak dard alam cho'g'larga dasitib qo'ygan tursa zulmga qarshi urush qilish farmoni bayon qilingan oyatlarning jarayonidan qaraganda qonliq urushlarning yuz berish ehtimoli nihoyat yaqin qolganligidan nusrat va g'albining oxirgi hisobda musulmonlarga mansub bo'lganligidan derak beradi alayli Allah mushriklar musulmonlarni nədən qoğlab çıxarğan bolsa, musulmonlar mı mushriklarni şu yerdən qoğlab çıxarışqa buyruq düşürüyədi. Və onlarga qalib qoşunun əsirlər haqqında zərur bilishki tegishlik ahkamlarını, şundaqla taki uruş toxtatilğan qədər rəhimdillik qılmay çepib öldürüb qattiq qol buluşunun zərurluğunu təlim veriyədi. Mana bularning hammasi oxirgi hisobda musulmonlarning hamon g'olib keladiganligining bishorati lekin buning yepiq holatda o'tirib qo'yilishi hamma odam alloh yo'lida qo'ldan kelishicha kuch chiqarsin va tegishli jasoratni ko'rsatsin uchun edi dal mushu kunlarda ya'ni hijriyning ikkinchi yili shabon oyida milodiya 624 yili ikkinchi oylarda alloh masjidun nabaviyning qiblisini baytul muqaddas tarafdan masjidi harom tarafga o'zgartirishga buyurdi natijada musulmonlar sepiga molmonchilik va parokandsizlik silish maqsadida so'qinib kirib olgan imoni ojizlar va yahudiy munofiqlar musulmonlar sepidan ayrilib asl nasliga qaytdi buning bilan musulmonlarning harbiy saflari nurg'ullagan aldamchi xiyonatkor kushandildan tozlandi qiblining o'zgartilishi musulmonlar toki mushu yangi qiblini ishg'ol qilganga qadar davomlashadigan yangi bir davr bosqichining boshlanganligidan derak beradi alayli bir qavmning qiblisi dushmanlarining qo'lida qolsa uning kufri changildan qutuldirmaslik shu qavm uchun o'chmas ornimiz emasmi uni hamon bir kuni qutuldirmay bo'lammi mana bu bishorat va ishoratlar va amir parban buyruqlarning turtkisida musulmonlarning aktivchanligi oshdi va alloh yo'lida jihod qilish va hal qilg'uch janglarda dushman bilan tig'mu tig' elishish qizg'inligi texmi kuchaydi 所有。